Jag ring, ring men får inget svar. Jag ring, ring men får inget svar. Du vet de ringer mig varje dag. Upptagen varje dag. Jag ring, ring men får inget svar. Jag ring, ring men får inget svar. De ringer mig varje dag. Du vet att jag är upptagen varje dag. mannen, läget, vad händer? Ja ti e jasani Ja ja ti sani Milionari në shigësani sani Frugadina homi sa me Edhe në Prishtin sani ne New York sani ne yeah. Bagjall top shot represent Get that that you really really matter Yeah represent Milan Still represent Milan Prishtin dhe ne tiron Shdo som helst, family over everything Yo, nu är du, nu är du inte Men även nu do, du, nu är The king is right here, the chupa Yo, nu är du, nu är du na na Ingen ring, ring men får inget svar Ingen ring, ring men får inget svar Du vet de ringer mig varje dag Upptagen varje dag Jag ring, ring men får inget svar Jag ring, ring men får inget svar De ringer mig varje dag Telefoni can Kenny Juice again a kilo I'm the one sick Big man over here, so bomba clan. Why them I ring my phone? Let them ring, says I'm bar head phone. Man, I just jam to the bloody ringtone. New phone dot me move man, a big padron. know poj fëmati Kalo, splifi si limozin Dalo, ku shko në viktim Palo, punani no në trim Se kërse ka menoza me na do danca Kaka Batman, smaka kile paula Atare pera dek man le qa bajngat Mana bare den bat, jo tjerë le një pa Jo nuk e du, nuk e du nka Me neve nuke e du, nuk e The king is right here, pick the chupa. Yo nuke e du, nuk e du nka, na na Ring, ring, me fu inget svar Ring, ring men får inget svar Du vet de ringer mig varje dag Upptagen varje dag Jag ring, ring men får inget svar Jag ring, ring men får inget svar De ringer mig varje dag Du vet att jag är upptagen varje dag Jag ring, ring men får inget svar Jag ring, ring men får inget svar Du vet de ringer mig varje dag Upptagen varje dag Jag ring, ring men får inget svar talking my head off. Give me that thing, ooh, talking my head off.